Awit, Kabanata, Isandaan at apat na putpito. Purihin si Yahweh, o kay sarap umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya'y tunay na nakalulugod. Ang lunsod ng Jerusalem muli niyang ibabalik sa kanyang mga lingkod na natapon at nalupig at ang mga pusong wasak ay kanya rin lulunasan. Ang natamo nilang sugat ay bibigyang kagalingan. Alam niya't natitiyak ang bilang ng mga bituin, isa-isang tinatawag sa pangalay itinuring. Si Yahweh na ating Diyos ay dakila at malakas. Taglay niyang karunungan hinding-hindi masusukat. Taong mapagpakumbabay, siya niyang itataas, ngunit lahat ng mayabang sa lupa ay ibabagsak. Umawit ng mga imno at si Yahweh ay purihin. Purihin ang ating Diyos at ang alpa ay tugtugin. Ang ulap sa kalangitan ay siya ang naglalatag Itong lupa'y dinidilig ng saganang tubig-ulan. Sa bundok at gubat na may, mga damoy binubuhay. Pagkain ng mga hayop, siya rin ang nagbibigay. Pinapakain nga niya, nagugutom na inakay. Hindi siya nalulugod sa kabayong malalakas. Kahit mga piling kawal, hindi siya nagagalak. Ngunit sa may pagkatakot, kasiyahan niya'y labis, sa kanilang may tiwala, sa matatag niyang pag-ibig. Purihin si Yahweh, mga taga-Jerusalem. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Zion pagkat mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat, ang anak mo't mga lingkod pinagpala niyang lahat. Ginagawang mapayapa ang iyong hangganan. Sa kaloob niyang trigo, bibigyan kang kasiyahan. Kapag siya'y nag-uutos, agad itong natutupad, tumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Singkapal ng damit tupa, mga yelong pumapatak, para itong alikabok na sa lupay nalalaglag. Mga yelong buo-buo, sinlaki ng munting bato, lumalagpak na ang lamig di matiis kahit sino. Ang yelo ay natutunaw sa isa lang niyang utos. Umiihip ang hangin at ang tubig ay umaagos Kay Jacob niya ibinigay ang lahat ng tagubilin, ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin si Yahweh.